أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشكر الله سبحانه وتعالى كتوزشا كتبتيا نفاسي kutupatia nafasi إكي kujaribu kuangalia الفقه Usul fiqhi ni somo katika somo za sheria kuhusu Uislamu katika Uislamu katika sheria katika Uislamu ndipo tunaona lakini husulu fiqhi ni nini insha Allah kule mbele tutaweza kujua usulu fiqhi ni nini lakini usulu fiqhi kwa uchache ni somo ambayo kwamba ni kama wanasema usulu fiqhi ni msingi wa fiqhi ama wengine wanajaribu kuifasiri katika lugha ya Kiarabu kwa lugha ya Kiingereza wanasema principles of jurisprudence ama wengine wanaita sources of Islamic law sources of Islamic law sababu usulul fiqhi ndiyo inatuoneshea dalili na source na maraji za Kiislamu ni ipi ambayo kwamba egemeo katika dalili za, za katika sheria ya Kiislamu ni ipi hizo na allah kitabu tutachokiangazia kukuipitia ni kitabu cha usulul fiqhi alladhi la yasa'u alfaqih jahluhu usulul fiqhi alladhi la yasa'u alfaqih jahluhu ni kitabu muasir ni kitabu muasir ni kitabu cha karibuni sio kitabu cha zamani taalif kimetungwa na ustadh doktor yani profesa dr Riyadh ibn Nami as-Sulaimi as-Sulami Iyadh ibn Nami as-Sulami ambayo kwamba katika kitabu chake kimeangazia yeye ni udhu aihati tadris biqismi usul al-fiqh wa bikulliyati shari'ati bir-Riyadh yeye ni yani katika walimu ama katika wahadhiri katika department ya usulul fiqhi katika faculty ya sheria kule Riyadh na kitabu ambacho kwamba kiko mbele yetu ziko taba ziko published tofauti tofauti ama tabaa tofauti tofauti lakini tabaa ambayo kwamba iko mbele yetu ni tabaa ambayo kwamba e, ni ili, ilicho ilicho ilichochapishwa na Daru Tadmuriya Daru Tadmuriya Riyadh Mamlakatul Arabiyya Saudiya ambayo kwamba tabaatu al-ula yani mchapisho wa kwanza mwaka 1426 Hijri inawafikiana na mwaka 2005 miladi. Hijri tarehe zetu za Kiislamu, miladi tarehe za Kizungu. Na kitabu itakuwa katika mujallad moja, kitabu chenyewe kiko katika mjaladi moja. Kabla kuangazia iki kitabu cha usulul fiqh alladhi la yasau al-faqih jahluhu ni kama mwana kama mtunzi anasema hii kitabu cha hiki ndicho kitabu cha usulul fiqi ambacho kwamba ama haya masomo ambayo kwamba nimeweka katika hiki kitabu cha usulul fiqi ni masomo ambayo kwamba haifai mtu atakayeita atakayefika katika martaba ya faqi ama anajiingiza katika miongoni mwa fuqaha wale ambao kwamba wana ilmu ya fiqi au wanachuoni kwa jumla la yasau alfaqih jahluhu eh la yanbaghi lilfaqihi an yajhalahu haipasi kwa mtu ambaye kwamba anataka kujua dini zaidi ama amefika katika ilmu ya fiqhi na fahmi ya fiqhi awe hazijui hizo masaili ambazo kwamba ameziweka katika ichi kitabu cha usulul fiqh e, kabla ya e, kabla ya kuingia kwenye nani kabla ya ya kuanza kitabu tujue kitabu cha usulu fiqh vitabu vya usulu fiqh ni vitabu vilitungwa tangu karne ya pili kwa hivyo kuna vitabu karne ya pili katika hijiria hizi tuko karne ya 14 hasa tuko karne karne ya 14 tuko mwanzo mwanzo wa karne ya 15 ya hijiria yani tangu mwaka tangu mtume kuhama kutoka maka kwenda Madina kwa hivyo vitabu vya usulu fiqh mara ya kwanza ilitungwa katika karne ya pili na Imamu Shafi kwa kauli ya wengi wanachuoni wote wamefikiana. Mtu wa kwanza alianza kutunga kitabu kama ilmu na fani katika mada ya usulu fiqhi alikuwa ni Imamu Shafii, alitunga kitabu cha kitabu cha risala na tutakuja kuangazia kwa nini vile vile muallif atatuangazia hapo kwa uchache, na kwa kuonesha kuwa usulu fiqh ni vitabu vilivyotungwa tangu karna ya pili mpaka saa hizi vimetungwa vingi sana. Kuna vitabu naita vya Kodama viliotanguliwa viliotangulia na kuna vitabu vilio vilivyotungwa baadaye na ziko baina vitabu vi, ambayo kama mukhtasar zingine kwa nidhamu ya kimashairi ili kusahilisha kuhifadhiwa kuna zingine zimetungwa katika kwenye mijalladat katika volume so tangu zile karne mpaka karne ya sasa ya maasa mpaka karne ya kisasa na maulama walipotunga hivi vitabu walikuwa na manhaj tofauti manhaj tofauti ya kutunga kitabu yani turuqu mukhtalifa fi ta'lif usul al-fiqh walikuwa na manhaj na njia tofauti kwa kutunga usul al-fiqh na tutaiangazia kabla kuingia katika mada ya usul al-fiqh tutaanza tukisema manhajul usuliyin fi ta'lif أي طرق الأصوليين في تعريف في تعليف كتب أصول الفقه جيايا مع علماء ولا ولي ولي ولي علم أصول الفقه جيازاو زكو كوانديكا فيتابو في أصول الفقه للتأليف في أصول الفقه عدة طرق وكوانديكا أصول الفقه كنا نجيا تفاوتي تفوتي yani walioandika maulama katika usuli fiqh walitembea katika njia tofauti tofauti nujizul ahamma minha ma yali tutawapatia tu mukhtasar katika muhimu katika yale ambayo kwamba yanakuja yani tutawapatia tu mukhtasar kuna njia ambayo kwamba walitunga usul fiqh lakini tutawapatia katika mukhtasari katika hizo njia tukianza na tariqa ya kwanza tariqa shafi'iyya tunaanza na yani tumesema katika kutunga katika mada ya usulu fiqhi kuna njia maulama wa usulu fiqhi wamepita manhaji zao tofauti tofauti katika kutunga usulu fiqhi yani walikuwa na njia tofauti ya kutunga usulu vitabu vya usulu fiqhi tunaenda tu mukhtasar tu hatuzungumzi kwa upana sana tuna tariqatu tuna tariqatu shafia kwanza ni tariqatu shafiiyati njia ya Shafi'ia ya kwanza ni tariqatu Shafi'iyati e tariqatu njia ya mashafiia wale waliogemea katika madhhabi imamu Shafi'i e, ama hiyo tariqa inaitwa tariqatu Shafi'ia watusamma tariqatu almutakallimina au aljumhur wakati mwingine wanaita ni tariqatu almutakallimin au inaitwa tariqatu aljumhur sababu wengi waliotunga hiyo njia ni wengi sana katika maulama usul fiqh hiyo njia walifuata hiyo njia إما إنهيتو طريقة الشافعية أما إنهيتو طريقة المتكلمين أو إنهيتو طريقة الجمهور جمهور نوينجي المتكلمين ومشغوليشا نا علم وصول الدين كتك مسألة عقيدة وتقومها لكن هي طريقة هي نجية هي منهج هي منهج نبيت هي منهج نيبي نايكو فيبي وتقوم هذه الطريقة على تقرير القواعد الأصولية من خلال الأدلة عامة دون النظر إلى الفروع الفقهية يعني hii njia hii njia hii njia ya tariqatul mutakallimin au tariqatul shafia au tariqatul jumhur kutunga kwao usulul fiqh walikuwa wanatakrir wanafanya takriri wanakusanya tu adilla wanaangalia tu kaida za usul usul yani kaida za usul wanaangalia katika kaida za usul misingi za usul amma kwa jumla pasipo kuangalia furu'ul fiqhiyya yani hawaangalii branches za fiqh za masala za fiqh ndio watunge usuli wanaangalia tu am yani zile asli za usuli asli za fiqh ama dalili kwa jumla ama kaida asli ya fiqh ndio wanaiangalia mubashara hawalikuwa hawaleti mifano katika nini katika fiqh au kuangalia faru katika faru katika fiqh furu'ul fiqhiyya ni kama masala za kifiqh hawakuwa kitizama masala fiqh walikuwa naangalia usul fiqh ile asli ya fiqh yani roots za fiqh mubashara zikishikamana na ikatikiza dalili hiyo ndio ilikaitwa ikaitwa tu almutakallimina au tarikatu jumhur kwa hivyo vitabu vyao vya usulu fiqi aina hawajaweka ndani mifano ya fiqhi hawajaleta mifano yoyote wanaizungumzia tu qaida amma ya usulu fiqi wakikarrir usulu fiqi peke yake yani ya, ya fiqi peke ya adil ya fiqi usulu fiqi peke yake bila kuangalia furuu zake sababu usulu fiqi inatuangazia tujue fiqi ni nini lakini wao waliandika tu bila kuangazia furuu ama branches za fiqi ahamu muallafatu hadhihi tariqati yani vitabu vitabu muhimu muhimu vilivyotungwa katika hiyo katika hiyo njia katika hiyo manhaji jami'u almuallafat والكتب السابقة في مكتبة الأصول yani takriban zile ambazo kwamba tutakuja kutaja katika manhaji zingine ukizitoa hizo zilizobaki zote zimetungwa katika katika hiyo njia katika hii njia ama vitabu vya usulu fiqh ambayo kwamba yote naipata katika maktaba ya usulu fiqh zote zimetungwa katika hii njia ambayo kwamba nini takrirul qawaid al min khilal al-adillati ama amma duna an-nazar ila furu' al waangalie furu' al-fiqhiyya bas nakarrir adilla ama walete mifano ya usul fiqh kwa hivyo vitabu vingi katika maktaba maktaba na library library ya usul fiqh zimetungwa katika hiyo njia lakini hiyo njia hiyo njia ina sifa zake nzuri na ina sifa zake mbaya. yani sifa ambayo kwamba tunaweza kutoa sifa ya kuisifu na sifa ambayo kwamba tunaweza kusema labda ina dosari fulani. Kwa hivyo sifa ya kuisifu watamtazu hadhi tariqatu biquwwati ittisaliha bidalili mubashara. Hiyo hiyo njia kinye imefanya hiyo njia imekuwa ni yani nasifika kwa uzuri yani imeshikamana ime na dalili mubashara hakuna katikati kenye kenye kina kinaunganisha baina yake na dalili yani inazungumzia dalili mubashara dalili ambayo kwamba tunakusudia dalili sababu usulu fiqh inasoma maadilla inasoma inatufundisha adilla ni nini sources za islamic law ni hivi kwa hivyo inashikana na sources mubashara pasipokuwa na wasita bihaithu la takunu wasitatu bainaha wa baina al alamma hakuna wasita baina yake na baina adillati alamma kama tutaona baadhi za za za, za sources zingine zina zina zina zina nani zina zina wasita hiyo ndio sifa ambayo kwamba inaweza kusifiwa sifa nzuri katika hiyo manhaji yani inaangalia inaangazia dalili mubashara pasipo mu, pasipo kuwa na wasat hakuna njia kitu katikati ambayo kwamba inaunganisha baina yake na baina ya dalili وتعاب هذه الطريقة وتعاب هذه الطريقة وتعاب هذه الطريقة بالجمود بالجمود وخلوها من الأمثلة والفروع pia mbali na kuwa ina sifa nzuri katika hii pia ina dosari. Dosari ya hii hii njia inatolewa dosari yake na kasoro katika ile njia katika ile njia ama katika manhaj bil jumud yani iko jamit. yani mtu akisoma ni ngumu sana kuelewa sababu haina mifano haina nini yani iko jamid isipokuwa wale ambao kwamba wamebobea katika hiyo ilmu katika hiyo fani ya ilmu ya usul fiqh kwa hivyo inakuwa jumud wa khuluha min al mamthilati wal furu haina yani haina mifano wala haina mifano yote wala haina faro mithali yote kutoka katika fiqh sababu hii dirasa usul fiqh ni usul alafu lazima ingeletwa ufuru ambayo kama ni fiqh ndio ilipige mfano ndio mtu hawezi kuelewa mimma adda ila su'ubati tatbiq qawaidha ilipofa ili sababu hii imefanya ngumu sana kuweza kutabik kutekeleza kuimplement kuimplement implement eh, hiyo nini hiyo kaida zake wakawaanini na kanunu za hiyo za usulu fiqi ala juziyati katika yani katika juzu katika vipande vipande vya fiqhi likauniha khaliyatan anil furu sababu nini usulu fiqi hiyo hiyo njia yani iko khalia iko iko tupu yani iko empty kutokamana na branches za fiqi allati law dhukirat sababu hizo branches za fiqi na furu za fiqi law ingetajwa la ashama dhalika fi suhulati tatbiq alqawaid ala alfuru yani ingesaidia sana kukuwa sahal kuweza kutabik na kuweza kutumia kaida ya usulu fiqh katika furu lao ingewekwa ingekuwa rahisi sasa kuitumia kaida ya usulu fiqh katika furu ya fiqhia hiyo ni kwa mukhtasari hiyo ni manhaji ya kwanza ambayo kwamba ni manhaji ya jumhur kuanzia za kale walikuwa usulu fiqh katika hiyo manhaji kuna manhaji ya pili ambayo kwamba nasema tariqatul hanafia inaitwa tariqatul hanafia njia ya hanafia au watusamma tariqatul fuqaha au wakati mwingine wanaita tariqatul fuqaha njia ya mafuqaha na tutajua kwa sababu gani imeitwa njia ya mafuqaha ama kwa gani kwa sababu gani ndio njia njia hanafia wataqumu ala taqriri alqawaid alusuliyya min khilali fatwa al-a'immat madhhab yani wanakarri wanapanga usul fiqh inatembea inafatana na inaambatana kutokamana na fatwa ya maimamu wa madhhabi yao yani madhhabi ya Hanafia قاعده الفقه قاعده قواعد usul الفقه قاعده za usul fiqh misingi za usul fiqh imetungwa chini ya fatwa ya madhhabu ya ya maimamu wa madhhabu ya Hanafi yani yani madhahibi fatwa za madhahibi za Hanafi ndio zinatungwa ndani usuli alfiqh fiqh ndio kaida hii ndio manhaji ambayo kwamba hiyo manhaji ya alfuqaha inaitwa manhaji al ahamu muallafatin ahamu muallafati hadhi tariqati yani yani muallafa yani vitabu vilio muhimu sana viliotunga katika hiyo njia yani tariqatu fuqaha katika njia fuqaha mbali na nyingi ziko katika manhaji ile ya kwanza ambayo kwamba tumesema manhajul jumhur ama tarika tushafiia lakini katika hii tarika tulhanafia wala aliyotunga katika hii tarika vitabu vilivyotunga baadhi ya vitabu muhimu vilivyotunga katika hiyo njia ambayo kwamba ukwenda katika maktaba za usuli fiqh utazipata ambayo kwamba iko katika hiyo njia ni usulul karhi kwa mukhtasar kuna usulu au fiqh usulu fiqh inaitwa tutaita kwa usulul karhi yani ilitungwa na huyu bwana karhi karhi kuna usulul bazdawi usulul fiqh ya bazdawi kuna usulu sarakhsi wa shuruhiha usulu sharakhsi wa shuruha yani usulu ya sarakhsi huyu na sharahi na vitabu vilivyosherehesha hiyo usulu al yani hiyo miongoni mwa vitabu muhimu vilivyotunga katika manhaji ya ya fukaha ambayo kwamba wanaangalia fatwa za, ma, za, za madhhabu ya imamu yao yani tunakusudia madhhabu ya imamu ya imamu Abi Hanifa kisha ndio wanatunga usulu al na hii pia hiyo njia kuna sifa nzuri ambayo inasifika naye na kuna sifa mba, sifa ambayo kwamba dosari inatolewa ndani watamtazu hadhi tariqatu annaha sahlatun hiyo hiyo njia inakuwa mumtazi na inasifika kwa uzuri kwa kuwa hiyo njia ni sahlatun yani ni rahisi kwa kuisoma na kuelewa mali'atun bil amthilati wal furu na imejaa mifano na na mifano za fiqh pia mifano kwa jumla alafu pia mifano vya fiqh vimejaa ndani huko yani branches za fiqh ziko ndani kwa wingi sababu gani likauniha mabniyatu ala fatawa aimmatul madhhab almutaqaddimin sababu hiyo usulu fiqh katika njia katika manhaji wameitunga kutokamana na fatwa ya madhhabu ya maimamu wao waliwatangulia kale kama imamu wao nani ka abi hanifa kama abi hanifa mfano na maimamu wengine ambao kwamba wamekuja chini ya madhhabi imamu abi hanifa وهذا يسهم في سهولة فهمها na hii kasaidia sana kukua wepesi kwa kuifahamu hiyo manhaji na hiyo njia wastiabiha na mtu akaweza kuif, anaweza kuifahamu na kuielewa na kuihifadhi ويكسب القدرة على التطبيق للقواعد على الفروع الفقهية na inamchumi inamchuma mtu ama itamweka mtu kukuwa na uwezo wa kuweza kutabik kuimplement qaida za usul fiqh misingi za usul fiqh juu ya nini ya furu' al-fiqhiyya juu ya branches za usul fiqh juu ya branches za fiqh yani akiona qaida usul akiona qaida usul fiqh anaweza kuleta mfano katika branches za fiqh والذي يعد من أهم فوائد دراسة علم usul fiqh sababu kwa njia kama hiyo ndio inahesabia katika miongoni mwa faida muhimu sana ya usul fiqh sababu usul fiqh ni sources of Islamic law inatufundisha sources of Islamic law kwa hivyo hiyo sources lazima tuje tutabeka katika fiqh ili tuelewe inazungumza nini katika fiqh ituambie kama ni amr amri katika masala kama fulani kama ni kama ni kama jambo nahi kinakataza katika masala fulani kwa hivyo imekuwa sahali zaidi sababu hiyo ndio lengo kubwa sana ya kutunga usuli fiqh ili tuweze kuitabik tuweze kuimplement katika nini katika katika fiqh hiyo ni sifa ambayo kwamba sifa nzuri inasifiwa naye hiyo hiyo manhaj hiyo njia watuabu hadhi tariqatu lakini hiyo njia inatolewa dosari annaha taqumu ala akhdhi fatawa al-a'immati yani imetungwa chini ya fatawa fatwa za maimamu wao waja'aliha kadalili na kufanya fatwa maimamu zao ni kama ndio dalili litilka alqawaid alusuliyya kama fatwa yao ndio dalili ya kaida na hizo msingi za usulul alfiqh fakaanahum ja'alu kalamahum ghayra ma'sumi fi maqam dalil ni kama wamefanya maneno yao ni ghayru ma'sum yani maneno yao maneno ya maimamu yao yani hawakosei ni kama wamefanya maimamu yao hawakosei na tunajua ni binadamu wanaweza kuzungumza jambo na jambo ikawa sio sawa kwa hivyo ndio imekuwa dosari ambayo kwamba inaweza kutolewa katika katika hiyo njia na tulisema kwa nini imeitwa tariqatul fuqaha kwa sababu gani imeitwa tariqatul fuqaha ama saa zingine inaitwa tariqatul hanafiyya tariqatul fuqaha وسميت هذه الطريقة imeita kwa hilo jina hiyo njia bitariqatil fuqaha kwa kuwa ni tariqa ya kifuqaha liannaha amassu bilfiqh sababu inashikamana na fiqh kabisa wa aliyaq bil furu na imekuwa imekuwa yani imeshikana na furu na branches za nini za za fiqh sasa ndio kaita tarika tufukaa wametunga wametunga usulu fiqh yao kaida za usulu fiqh chini ya fatwa ya madhhabu yao katika masaili za fiqh kwa hivyo imeshikamana na fiqh hivi ndio kaitwa tariqatu alfuqaha hii ni manhaji ya pili katika kutunga usulu alfiqh kuna manhaji ya tatu ama tariqa ya tatu inaitwa tariqatul jam'i baina tariqati alhanafiyati wa tariqati aljumhur yani njia ya kusanya kuna njia walitunga usulu fiqhi kwa kusanya baina tariqati alhanafiyya yani tariqa ya hanafia ya ambayo kwamba tumeona tariqa ya pili yani njia ya pili ya hanafia wa tariqatul jumhur na njia ya jumhur yani kuna wali, kuna vitabu vya usul fiqh vikatungwa vikikusanya hizi njia mbili zilizotangulia njia ya njia ya jamhur na njia ya fuqaha au njia ya Hanafia taqumu ala almuqaranah baina tariqatay aljumhur wa tariqat alhanafia yani inatunga hizo tariqat ya Hanafia na tariqat aljumhur inaweka pamoja kisha inafanya nini ina, inaangalia inaangaza alafu inatubainishia gani ambayo kwamba iko raji iko sawa na gani ambayo kwamba masala gani ambayo kwamba iko sawa inatoa masala katika tariqa ya jamhur na inaangalia katika tarikatul fuqaha alafu kisha anatueleza alafu inatutolea gani raje na gani marjuh ahamu muallafat hadhihi tariqa miongoni mwa vitabu muhimu vilivyotunga katika hii njia katika hii njia ambayo kwamba inakusanya tariqatul jumhur na tariqatul hanafia ama tariqatu eh, hanafia ambayo kwamba tumeita tariqatul fuqaha kama kuna kitabu cha usul fiqh inaitwa at-tahrir li kamal ibn al-himam au kamal ibn humam yani kitabu kinaitwa tahrir ya huyu bwana mwanachuoni Kamal ibn al humam na kuna kitabu kingine kinaitwa Badi'un nidham fi al-jam' bayna al-Bazdawi wal-Ihkam tariki yani tarik Badi'un nidham kitabu kinaitwa Badi'un nidham fi jam' bayna tariq bayna al Bazdawi yani kukusanya tarika Bazdawi tushajua Bazdawi yuko ni nani yani kusanya baina ya tarika ya Bazdawi wal-Ihkam na tarika al Ihkam yani tarika Bazdawi ni katika wale wa madhhabi Hanafia al-Ihkam ni katika wale katika madhhabi ya jumhur kwa hivyo kukusanya baina tarikati al-jumhur na tarikati al-Hanafia na kuna kuna kitabu pia kilitungwa katika hiyo tarika katika hiyo njia inaitwa Jam'ul Jawami' ibn Subki Jam'ul Jawami' kwa alitungwa na huyu mwanachuoni Ibn Subki hii ni miongoni mwa vitabu muhimu katika hiyo katika hiyo tarika alafu sifa nzuri inayosifiwa katika hiyo tariqa katika hiyo njia au katika manhaj tamtazo hadhi tariqata bi annaha tubayyinu lana rajiha min al inasifika sifa nzuri katika hiyo njia kuwa inatubainishia gani sawa katika maneno yani ukileta masala kauli hao na kauli hao kisha inatubainishia gani iko sawa بقيامها على المقارنة بين كلتا المدرستين وأنا تليتها مدرسة بين مدرسة الجمهور كتك أصول الفقه في تعريف أصول الفقه ومنهج الفقهاء في تعريف الفقه أصول الفقه كيش وأنا قارن أقوالي هاو مسألة من المسائل الأصولية كيش أنا تبينيشيا غاني أبا كوبا إكو راجه وهذه الطريقة نينجيا هي أبا كوبا تنوزمزيا سايزي والتي تليها نيلا أبا كوبا ينافاتيليا يعني ينافاتيليا huma fil haqiqati tariqata istikhraj yani na ile ambayo kwamba inafuatilia hakika yake ni tarika ya kuondoa kutoa wasunuin wasunuin na kutengeneza linadhariyati katika kutokamana na theory wa qawanin na kanun wa kanun hadha alilm ya ilm haitha innahuma tatafarraani sababu ukiona ina, zote zinatoka ani tariqataini arraisataini arraisataini uliyatain uliyayaini yani ukiziona zote zinatoka hii tarika na hii tarika ambayo kwamba inakuja chini yake zote zinatoka katika tarika moja katika njia moja ambayo kwamba asili yake ni wanatoa katika tarika ya nini ya jumhur na tarika ya alfuqaha ma tarika ya hanafia bidalili kwa dalili gani taabiyatihima wa adam istiqlalihima fi taqnini hadha alilm yani hawajakuwa istiqlal katika elimu yao pekee wamekuwa naangalia tu anaangazia hizo tarika mbili kisha wanatubainishia gani kwa sawa فكل مادتهما مستقات من طريقتين رئيسيتين hii tariqa hii ya tatu yani kila topic na kila chochote anakizungumzia katika usulu fiqh wamekitoa katika hizo njia mbili kisha wao tu kutakubainisha hizo kauli la kauli gani ambayo kwamba wanaona iko sawa raji na gani ambayo wanaona haiko sawa hii ni tariqa ya tatu tulisema tariqa tatu ilikuwa tariqa tuljamu baina tariqa alhanafiyya wa tariqa aljumhur sasa kuna tariqa ya nne ni tariqatu takhrij alfuru'i ala alwusuli yani tariqa unatoa furu katika usuli wanataja usuli fiqi wanataja masa usuli fiqi ama kaida fiqi kisha wanatoa far' ya kifiki yanatoa branches za fiki wanatubainishia chini ya chini ya asili ya fiki kuna branches fulani fulani fulani katika hiyo chini yake au kwa maana nyingine inaitwa rabtul furu' bil usul kufunganisha furu' za kifiki branches za kifiki na usul na usul fiqhi ambayo kwamba inaangalia sources of islamic law ile dalili za sources of islamic law alafu chini yake wanatoa branches za fiqh تقوم على ذكر القاعده الاصوليه inakuja inataja qaida ya usul الفقه بعد قاعده usul الفقه وسرد الفروع الفقهيه تحتها ikitaja qaida ya usul الفقه au msingi wa usul الفقه kisha chini yake inaleta nini inaleta sasa furu' za fiqh masaili za fiqh chini yake branches za fiqh chini yake Ahamu muallafati hadhi tariqati miongoni mwa vitabu muhimu vilivyotungwa katika hiyo njia katika hiyo njia ambayo kwamba tunazungumzia sasa hizi Miftahul Usul kuna kitabu kinaitwa Miftahul Usul litalmasani aliyotungwa na huyu bwana Talmasani na tunataja hapo muktasar tu jina ya nisba katika jina ambayo kwamba inampambanua inamuonesha ni nani lakini sio majina yake ya kwanza huko lakini Tukisema tu miftahu usuli Talmasani unaenda kuangalia Talmasani nani na hii miftahu usuli nani unajua kitabu ni ipi. Alafu kuna kitabu alqawaid qawaid wal-Fawaid al-Usuliyyah li Ibn al-Liham. Kuna Qawaid wal-Fawaid al-Usuliyyah li Ibn al-Liham, Qawaid na Fawaid al-Usuliyyah liham Alafu kuna kitabu kinaitwa At-Tamhid lil At-Tamhid lil-Asnawi kilitungwa na huyu bwana Al-Asnawi Tamhid kitabu cha Tamhid usul fiqh hizi miongoni mwa vitabu ambao kwamba vimetunga katika hii tariqa tutakhrij al-furu' ala al-usul au rabt al-furu' bil-usul ambayo kwamba inafungamana usuli na furu na hao wote ukiona hii tarika ambayo imetangulia hapa ya tatu na hii ya nne yote hakika zilikuwa zinaangazia tarika mbili zile zilizotangulia mwanzo ile tarika tuljumhur na tarika tulhanafi ama tarika tulfukaha lakini kwa sababu gani wametunga hiyo wame, sababu gani wamekuja na hiyo njia ndio tarika na hiyo njia wa sababu fi taalifi hadhi tariqati sababu ya kutunga hiyo kwa kutunga katika hiyo njia lamma raa aljumhur jumhur walipoona wale ambao kwamba tuliangazia mwanzo huko tariqatu jumhur walipoona jumhur ashaba tariqa alula watu wa tariqa ya kwanza anna tariqatahum hakika njia yao fiha suubatu fiha suubatu Eh, wa sababu tulisema sababu ya kutunga hiyo tarika vile tumesema hiyo tarika hakika wanaangazia wote hizo tarika ya tatu na tarika ya nne wao wanafungamana tarika njia zao hizo kutokamana na wale walitangulia mwanzo wale wawili tuliangazia tarika tuljumhur na tarika tu alfuqaha ma wanasemaga tarika tulhanafia wasababu fi taalifi hadhi tariqati sababu ya kutunga hiyo tarika vile tumesema lamma raa aljumhur jumhur watu ashabu tariqatu ya kwanza ashabu tariqatu alula watu tariqatu alula jumhur nao ni wengi waliotunga katika usul fiqh tumewataja tunapotaja jumhur yani ni wengi waliotunga usul fiqh walipoona anna tariqatahum fiha su'ubatu alfahm njia yao kuna ngumu katika kufahamu wa tatbiq ash-shay' na vitu vingi hawezi kuweza kutabika hawezi kuimplement masala masala za fiqh nyingi chini ya ile tariqa jao bihadhi tariqati ndipo wamekuja na hiyo njia ambayo kwamba rabtul furu' bil usul kufunganisha branches furu' za fiqh na usul fiqh au takhrij al furu' ala al usul kutoa far'u wakitaja usul fiqh wanataja fiqh chini yake yani masail za fiqh jao bihadhi tariq litahulla tilka al mushkilat jumhur ili iweze kutibu mushkila ambayo kwamba inapatikana katika vitabu vya kwanza vya jamhuri fa ashamat bidhalika ishaman kabiran kwa hivyo ikachangia mchango mkubwa sana katika usul fiqh kwa hivyo vitabu kama hiyo kivisoma vinachangia katika mchango kubwa sana katika tarika jumhur na miongoni mwa vitabu vyao nimesema ukiangalia kama miftahul usul talmasani na qawaidul fawaidul usuliyah ibn al-liham na tamhidi lil-asnawi لكن الفرق بينها وبين طريقة الحنفية sababu tukiona hii ni tarika rabtul furu' bil usul inashikamana inafungamana sasa nini usul fiqh na inataja qaida ya inataja qaida ya usul fiqh alafu inaleta masala za, za fiqh chini yake sawa sasa je tukiuliza swali hii itakuwa inafanana na tarikatul hanafia sababu tulisema tarikatu ya hanafia ama tunaita tarikatu fuqaha walikuwa wanatunga usulu fiqh chini ya madhhabu fatwa ya madhhabu yao waliotangulia kama madhhabu kama Abu Hanifa na chini ya madhhabu ya Abu Hanifa na je hiyo tarika hii tarika ya nne itafanana na ile ndio nasema anna anasema muallif anna al-hanafi e, farq ya hiyo tofauti ya hiyo tarika na tarika ya hanafia iliyotangulia anna al-hanafia yadhkuruna al-furu' ile ya kwanza tarikatul hanafia ama ambayo tunaita tarikatul fuqaha wao walikuwa wanataja furu'ul fiqh kwanza wanataja branches za fiqh liannaha kadalili alladhi tusnadu alayhi qa'idatu al-usuliyya wanahitaja kama wanataja faru ya usul fiqh au fatwa ya maimamu katika usul, katika fiqh wanataja fatwa ya fiqh na ya maimamu katika fiqh kisha chini yake ndio na unganisha na kaida ya usulia kwa hivyo wanaweka kaida ya usulia wanaijenga usul alfiqh wanaijenga chini ya fatwa ya furu alfiqh ya madhhabi yao hiyo ndio أصحاب هي طريقة الثانية أو طريقة الحنفية ونيتها طريقة الفقهاء أما أصحاب هذه الطريقة أما أصحاب هي طريقة أن ربط بين الفروع والأصول ربط ربط, ربط الفروع بالأصول أما يسمى تخريج الفروع على الأصول فذكرهم للفروع وانا furu فروع fiqh أي مسألة za انما هو للتمثيل والتفريع فقط hawakusudii kuwa wanajenga usuli fiqh katika كأي مسألة إلا masala za za, za, kama mifano tu wanaleta kama mifano tu tamthil basi wanaleta kama mifano wanapiga tu mifano na kuna tarika nyingine manhaji nyingine katika usulu fiqh tarika ambayo kwamba imeandikwa inaitwa tariqatul istiqra'il kulli tulizungumza istiqra' maana yake wanakusanywa na wanasoma jumla kama katika madhhab kama istiqra' katika ile maqasid nimesoma maqasid ya sharia ambayo kwamba imeunganishwa katika mambo mambo matano حفظ حفظ النفس حفظ الدين حفظ المال حفظ العقل حفظ العرض هذه زمتوك وابي باستقراء العدلة وكاستقراء العدلة كلها دالة على أن أن يعني أن مقاصد الشريعة الإسلامية قامت على هذه الضروريات الخمس زمسمما كتكي ضروريات التانو كيف كنا إيو نيتو طريقة الاستقراء الكلي كما تلزم مفانو watu wengine wanauliza saa zingine wanauliza e, kwa dalili ya mnasema tauhidi inagawanyika mara tatu kuna tauhidi e, uluhia tauhidi rububia tauhidi alasma'i wa sifat toeni dalili ambayo kama inasema tariq kuna tauhidi hii e, kuna aya ama kuna sema tariq tauhidi inagawanyika mara tatu dalili ambayo kwamba iko ni dalili alistiqra'i yani wa maulama walipokaa wakaisoma adilla za Allah subhanahu wa ta'ala zikizungumzia tauhid zinazungumzia tauhidi hizi tatu zinazungumzia sasa kuna istiqra sasa usul fiqh wamejenga katika usul fiqh pia wamejenga katika istiqra al-kulli ambayo kwamba inakusanya dharuri ya Islam yani sheria ya Kiislamu imesimama kwa, kwa jumla kwa kitu gani khulasa anatuambia khulasa hadhi tariqa kwa ufupi mukhtasari hiyo njia إثبات القواعد الأصولية ونثبتش قاعدة يا أصول الفقه بطريقة الاستقراء katika tarika ya istiqra kwa mkusanyo wa istiqra li ahkami shariati yani unaona ahkamu ya sheria kwa jumla inazungumzia nini wanakukusanya ma tarkis pamoja ala maarifa maarifati kulliyati sharia na kutarkizi sana kuangalia maarifa ya kulliyati sharia na kulliyati sharia ndio ambayo kwamba kulliyati sharia wa makasidiha ndio tumekusudia ni sheria kama vile wamekuja wakasema kuwa kulliyati sharia au makasidi sharia imesimama katika mambo matano kuhifadhi dini eh, kuhifadhi nafsi sheria imekuja kuangalia kuangazia kuhifadhi nafsi hifdhu dini hifdhu nafsi hiyo sheria ikakuja kama imekuja kwa hifadhi kama sheria imekuja kuhifadhi nafsi kwa mfano tupige mfano hifdhu nafs kwa hivyo haitaki mtu kuua nafsi yake haramu au mtu kama ni kitu haramu kwake kuitumia ana kiu cha kumuua na pombe inaweza kumtoa kiu ana ataruhusiwa kunywe akunywe nini akunywe pombe sababu ya kuhifadhi nafsi yake ama kule kitu ambacho kama ni haramu kama nyama aliyofariki kwa sababu kuhifadhi nafsi yake hii inaitwa hifdhu nafsi hii ni mfano tu alafu tukija katika hifdhu din kuhifadhi dini kama sheria ikakuja ikaamurisha jihadi katika sabili la jihadi naye ni nini kukufa na kuangamia lakini ikitokea dharura ya kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima itokee nini itokee watu waende pigana na kupigana kuna kufa na kuumia na kukata kwata kwa hivyo hiyo ni hifdhu din kuhifadhi dini au kwa njia yoyote ambayo kwamba mtu anakuja anachezea dini ya Kiislamu na nini Uislamu anaweza kusikia na maulama anatoa fatwa mtu kama huyo anafaa angamizwe ama anafaa waislamu wanafaa watetee dini yao hata kama nafsi yao itaenda hii ni hifdhu din hii ni mfano alafu dharuri uislamu pia imekuja katika kulliyati imeangazia hifdhu hifdhul aqli kuhifadhi akili inaangalia inaangazia mtu lazima ahifadhi akili kwa hivyo mtu yoyote akitumia kitu ambacho kwamba kitakuwa kina kina kina kinadhuru akili yake itakuwa ni haramu na atahukumiwa yeye mfano mtu akitumia pombe pombe na akili hata kuwa akili sawa anaweza kufanya vitu ambavyo sio sawa sawa kuvuta bangi kudawa kulevya kwa hivyo sheria imekuja imeangazia katika hivi vitu kwa hivyo kawa hizo vitu ni haramu hifdhul mal kuhifadhi mali kama mfano sheria inaangazia kuhifadhi mali ya mtu, huwezi kuchukua mali ya mtu pasipokuwa na haki. Ndio naona katika sheria ya Kiislamu imekuja kakuja kasimama kuwa mtu atakapaiba mali, atakaiba mali na mali ya mtu ambayo kwamba akaiba na ikapatikana dalili kuwa alichukua hiyo mali na hii mali imefika kiwango fulani kufatana na sheria, basi mkono wake kate. Kukata kwa nini mkono unakata Ili isiokee watu wengine wakiona wataogopa wasiweze kufanya nini? Waweze kuiba. Hifdhul 'urf, hifdhul 'urf kuhifadhi heshima ya mtu. Jioni imekuja dalili sheria ambayo kwamba imeonesha kuwa ikaonesha kuwa haramu zina. Zina ni haramu. Sababu nini? Inahifadhi heshima ya mtu, sababu ikikuwa zina ingekuwa iko haramishwa, ingekuwa huyu mwanamke anakutana na huyu na huyu anazaa mtoto haijulikani mtoto wa nani. Ama kwa maana hasa katika mambo ya hifdhi al-ardh, sheria imekuja ikaweka sheria kwa mtu ambaye kwamba atamtuhumu mtu amezini na hana mashahidi atapigwa viboko 80 vile Allah Subhanahu fajiduhum 80 jalda wapigeni kama wajakuja na mashahidi wengine wapigeni nini 80 jalda yani viboko 80 kwa hivyo sheria imekuja imekuja kuhifadhi hii dharura na hiyo dalili kwa sababu tumeelewa vipi kuwa hizo dalili zimekuja zikahifadhi yani tumeelewa vipi ama maulama wameelewa vipi hizo kuliatu sheria na makasidi zake wameelewa hizo kuliatu sheria na makasidi yake kutokamana na nini kutokamana na istiqra' al-adilla wameangalia jumla adilla kwa amma kwa jumla imekusanya haya masala ukienda katika vitabu vya makasid sharia utakuta malizo madili zime zimetajwa zote ambazo kwamba zinaangalia zinaangazia hizi dharuriyati e, khamsa na mengine ambayo yako chini yake ndio anasema biistimali al-adilla an-naqliya wanatumia dalili an-naqliya ambayo kitabu wa sunna wa baadhi al-qadaya al-aqliya baadhi wakati mwingine anatumia masala za kiakili وأول من شد معاقل هذه الطريقة هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات yani mmoja katika wanachuoni wa kwanza aliyojita ali, ali, anatambulika katika kutunga hiki kitabu ama kujitahidi katika hii masala katika vitabu vya usulu fiqh ni Imamu Ash-Shatibi Imamu Ash-Shatibi katika kitabu chake Al-Muwafaqat yani ambayo kwamba alikuja kuangazia kuliyatu sharia au makasidi ash-sharia أهم الكتاب أهم الكتاب أهم الكتب والمؤلفات في هذه الطريقة yani vitabu ambayo kwamba ni muhimu yani vitabu vilikuwa muhimu ama vilivyotunga katika hiyo njia kama kitabu cha al-muwafaqat lishatibi takuona katika masala hii ambayo kwamba katika hiyo tarika kuna kitabu cha muwafaqat aliyotunga huyu Imam Shatibi na kuna kitabu kinaitwa qawaidul ihkami fi masalih al-anam kuna kitabu kinaitwa Qawaidu al-Ahkam fi Masalih al-Anam alafu kuna kitabu kinaitwa Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah ibn Ashur kitabu muasir mwanachuoni wa sio zamani sana wa karibuni tu muasir alafu kitabu kinaitwa kinaenda kitabu kinaitwa Maqasid al-Shari'ah li Muhammad al-Yubi al-Yubi muasir huyu mwanachuoni pia katika wanachuoni ambaye kwamba katika wanachuoni pia ni katika waliotunga katika hizo vitabu katika mukasidi sharia na kuna tarika nyingine ambayo kwamba inaitwa tariqatul almawdu' tariqatul mawdu' yani wanatunga vitabu walikuwa kitunga usuli fiqh kutokamana na na topics sio kuzungumzia usuli fiqh kwa jumla walikuwa wakiangazia topic faqad kutiba usuli faqad kutiba faqad kutiba faqad kutiba usul alfiqh ala tariqati almawdu' منذ القديم usul alfiqh katika hiyo njia imeandikwa tangu zamani Tangu zamani walikuwa kiandika katika topic wanachukua topic fulani inaandikwa topic fulani inaandikwa. Fanara al-Imam al-Shafi'i rahimahullah tunamuona Imam al-Shafi'i rahimahullah ma kauni awwal man kataba fi hadha al-ilm pamoja na yeye anatambulika ndio mtu wa kwanza kuandika katika hiyo elimu ya usul fiqh ka fanni mustaqil kama fanni mustaqil kama mada katika usul fiqh au yani subject katika usul fiqh kitabu chake ambacho ni risala fakad kataba ala tariqati mithl pia aliandika katika tariqati za topics peke yake mithlu kitabu kuna kitabu chake kinaeleweka ibtalul istihsan kupinga istihsan kuna kitabu wa jima'ul ilm kuna kitabu kitabu al-ahkam al-Qur'an na mfano wake pia mithluhu kutub al-Imam Ahmad kama vitabu vya Imam Ahmad kuna kitabu kinaitwa kitabu kitabu كتاب جاكي نيتا طاعة كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نا كتب داود الظاهري كتاب زا داود الظاهر ولا بيكون بكر مذهب الإمام الظاهر مذهب الظاهر كتاب تاع الإجماع نا كتاب إبطال التقليد وخبر الواحد نا كتاب إيه، نا كتاب إيه، والخصوص والعموم نكون كتب عيسى بن أبان كتاب في خبر الواحد وما إلى ذلك dhalik ukiona hizo hizo vitabu vinaangazia topics tu topics moja moja katika topics za usul fiqh sio kwa jumla وكما نرى مختلف وكما نرى مختلف رسائل الجامعات تكتب في أصول الفقه على طريقة الموضوع في نيل درجات علمية مختلفة كالماجستير والدكتوراه كما vile tunavyoona katika research ama thesis za za, za university wanaandika katika wanayoandika katika usul fiqh wanatumia njia hii ya maudhu ili kupata daraja ya kielimu katika magister masters degree ama phd degree hiyo tumeangazia kwa uchache manhaji ya waulamaa waliojihusisha katika usulu fiqh ili mwanafunzi akiingia katika usulu fiqh awe na ilmu kuwa hizo usulu fiqh azijaandikwa katika manhaji moja ama katika tarika moja kuna tarika tofauti tofauti ndio wakati mwingine unaweza kufungua usul fiqh nyingine usielewe kabisa kilichoandika ama kingine kimeeleweka lakini tutaangalia pia ahamul masadir wal maraji fi usul fiqh kuna masadir vitabu vya zamani na maraji na tunakusudia hizo ni nini hizo references za zamani na za, za sio zamani sana katika usul fiqh muhimu zile muhimu sana tunataja tu zile masadirul qadima zile references za, za zamani ambayo kwamba ziko katika usulu fiqh ambayo kwamba unaweza kwenda katika maktaba za usulu fiqh ukazipata kuna ar-risala kitabu cha ar-risala lilimami Muhammad ibn Idrisi ash-Shafi'i Imam ibn Idrisi ash-Shafi'i alafu kuna kitabu cha usulu ash-shasi ma umdat al-hawashi lish-shasi tutazitaja tu تاتو كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري إن أصول السرخسي لأبي سهل السرخسي تانو الأحكام في أصول الأحكام لمحمد بن حزم ألفنا مراتب الإجماع ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية كنا كتاب فيه كنا ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل kuna kitabu pia kinaitwa al-lam'u fi usul al-fiqh lishirazi aliandika al-shirazi alafu kuna usul al-fiqh lilbazdawi pia kuna al-mustasfa min ilm al-usul lil-imam al-ghazali lil-ghazali alafu na rawdatu an-nadhir wa junnatu al-munadhir fi usul al-fiqh li ibn qudama al-maqdisi alafu na kitabu al-ihkamu fi usul al-ahkam lil-amidi ihkamu fi usul al-ahkam lil-amidi nilitaja huko huyu alitunga kitabu akikusanya baina ya tariqatu al-jumhur na tariqatu hanafia au tariqatu al-fuqaha alafu kuna kitabu kinaitwa mukhtasaru muntaha libn al-hajib alafu kuna vitabu kuna kitabu kinaitwa anwarul buruq fi anwaril furuq wa bihamishi na chini ya hamishi yake chini yake hamish كنا تحذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية متوزن الشيخ محمد بن الشيخ حسيني نكون أنوار البروق في أنوار الفروق للقرافي بيا يعني كنا أنوار الفروق أنواع الأنوار الأنواع أنوار البروق في الأنواع الفروق للقراف قرافي هو مناشوني ومالك مذهب مالك كنا كتاب كنيتوا القياس في الشرع في الشرع الإسلامي لابن تيمية imetungwa na Ibn Taymiyyah wa ma'ahu tilmidhu Ibn Qayyim na pamoja na mwanafunzi wake Ibn Qayyim wote ni wanachuoni wakubwa na kuna kitabu kine, kuna majmu'atu rasa majmu'atu rasail fi usul fiqh rasail yani vitabu vimetungwa katika usul fiqh libni inaita majmu'atu rasail fi usul fiqh libni Fawraqi wa Ibn Arabi walitunga Ibn Fawraqi ametunga na Ibn Arabi ametunga wa Tufi na tufi ametunga kama mfano e, Imam Tufi ana kitabu katika mukhtasaru ya Rawdatu Nadhir wa Junnatu Munadhir wasiyut na Imam Suyut pia ameandika katika katika usul fiqh yani kuna rasaili kwa nyingi katika rasaili zilizotungwa na Ibn Fawraq Ibn Arabi na Tufi na Suyuti na kuna alula min usuli shafiia bin e, usuli shafiia liimam kuna kitabu kinaitwa alula min usuli shafiia لإمام ابن فورق الأصفهاني na wala taani alkutub almadhkura hiya ma ulifat faqat haimaanishi kuwa hizi vitabu peke yake vilivyotungwa fi usul alfiqh bal kathiratun jiddan bal ziko nyingi sana qadimatan vitabu vya kale wa haditha na vitabu vya kisasa wasatatabayanu lana alakthar na ishara itatubainikia zaidi inda iradina muqaddimata fi usul alfiqh wakati tutakapoanza tutakapoanza introduction katika usulu fiqh fi dirasatina kitabi usul fiqh wakati tutakapoanza kusoma kitabu cha usul fiqh kitabu kinaitwa usul fiqh alladhi la yasa'u al-faqih jahluhu li ustadh ad-doktor Iyad ibn an-Nami as-Salami as-Salmi yani usul fiqh alladhi la yasa'u yani usul fiqh ambayo kwamba la yanbaghi lil-faqih an yajhalahu والكاتب هو الأستاذ الدكتور إياد ابن النامي السلمي وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليك